amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu mirongo irindwi na gatanu amajana icyenda na mirongo umunani na gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu na gatatu ku mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri akanyare n'igwanyu mwebwe mu banda yamukurikira ibiganiro bya radiyo isanganiro mutubwira ayo makuru yabaye aho iwanyu icyo tubasaba ni ukutwidondora maze mukaduha ku ijambo munyanyi ku murongo alo mm, ndabahe mwiriwe munyanyi wa radiyo y'isanganiro muri bande mutwakwe muri hehe ah, sabwe mucamazi muri bande mwebwe mutuhamagaye muri mucamazi niyo nkuru samuweri mucamazi ni neza na neza hehe kutahazi niyo nkuru samuweri ntibimukundiye ko tuyaga mwiriwe neza mwebwe muri bande mutwakuye Eric mukayongozi mu ntara ya Ruyigi Eric na mahoro ngaho mukayongozi Aha mukayongozi nkuri na mahoro Yego Eric duga kwija mudubwira makuru tutamenga mukayongozi Aha mukayongozi makuru havugwa Yego bagomba gushimira abarongoye radiyo isanganiro ubu turabumva neza n'isawa nta ngorane murakoze cyane murakoze cyane umuhinga nawe ni francois akimana atuma ibyo byose bigenda neza kandi ngo ntacyo atoreka gukora kugira ngo radiyo isanganiro twumva dusamiraniye hose haba mu gihugu hagati cyangwa mu mpera mu mpande n'impande z'igihugu yego hanyuma ikindi nagomba kuvuga cyo nka mukayongogi ego eri bagomba tubashimire cyane na ka kavubu karadushyikira nta ngorane cyane rwose turashimiye umushyikiranganje n'ukuragiye uburimyi n'ubworozi mu gihugu hagati yego aha mu karongozi turamushimiye cyane rwose ewana n'akavura karagwa neza n'ukuri ni byiza ntawe ureka kubishima n'ukuri murakoze cyane erike kutubwira yuko akavu gatebye kakabashikira mu kakaronka neza kandi twiza yuko n'umwimbu uzoca gutyo bikagenda neza yego n'ubu ufite isoko y'umwavu ngaha mu kayongozi n'ubu umwavu urahari ahubwo abenegihugu bararikira ko bajya kuriha bakaza gutora umwavu urahari nta ngorane urakoze rwose eric mugire icyo giza ngaha mu kayongozi murakoze murakoze cyane murambe murambe aho ku isanganiro gira imana undi munyari alo muri bande mutoke muri hehe ndiric ndi gihanga eric igihanga ari mu ntara ya bubanza eric mwiriwe amahoro yego ni amahoro yego twese turashima imana eric amakuru yabaye ngaho tutashoboye kumenya ko ari hafi y'igisagara cya bujumbura n'ayahe yego amakuru mutashoboye kumenya hmm. ni ku byerekeye mu ishyirahamwe ryo ngaha pana w'umu muri teseyi mhm. yego hariho abo twangaririwe rimwe ngaha nyine hari mu kwezi kw'icyenda hmm. hanyuma twangajwe n'abazungu bamurishye bakorera na wumu batubwira ko bazoduhemba hanyuma twize turabaza na wumu atubwira ati ubu ko muri muri ese amezi abiri nzobaha rasiyo na deparasema hanyuma turakora aduha kontara hanyuma atanze kontara niho twavuga ati kontara twereka amahera tuzohemba ati nzobabwira umugabo rasiyo bamurayigumana turarindiriye gushika izi parike ntiturabona igihuri cya kontara muga tubona ivyuma twogeje twagize neza tubona umenga bisa n'ibizopfa kwigwa bikagenda abazungu twakorana baragiye ne twosaba dushanganyi kugezwe amahinguriro ko natwe hepfoza ariko ariko ariko Eric ngaye igihanga aho igihanga hariho intwaro ku rwego rwa komine mutwarwa mu ntara ya abo bose imbere yo gushika ku bushikiranganje mwarabituye bababwiye ngo iki twabitse kuko n'ubu abatubwira ati irindire kontara zanyu amafaranga yanyu muyabone mukabari turayabona ico gihe rero mwara mumaze kuba mutararonka ayo mafaranga icyo gihe giheze mumwituye nk'ubu mumushikiriye ati ibigeze habe yabwira ngo iki abwira ngo urindira kontara zanyu twazitegura ariko rero urumva yuko Eric icyo gihe iyo bitagenze neza muheza mukitura abajejwe intwaro ku nzego zitandukanye kugira ngo kumbure bafashe kwishyuza yagombe kubitura ni byiza mugabo ufise abantu barakuraba kubera abantu bakora kugira umuntu amenye ko umukozi umukozi abegwa n'impembo ariko kandi kumbure mu bintu by'itunganya ry'amafaranga ngira ngo nawe urabizi ko gacamwo bikagora kumbure mu mwegera mukegera n'abandi abagabo n'abashinga ntaye ngaho mu igihanga baruzuye gutyo mukumvikana nk'uko mwari mwabyumvikana bwa mbere itegura n'abadiregiteri yahaye uturongora usanga niyo umukozi agwaye kuko urazi umukozi akunda kurwara hanyuma n'utwo twa rasiyo ntayiza ngo atuma aca avuga ati wowe wowe warasivye ntibakwandikira gusa ugasanga nayo rasiyo ntayirose ivyo bikaca bitubabaza urumva rero gaherika ariko akazi kose kagira amategeko kagenga bivana iyo umukozi ari umukutsa kivi akora ku munsi ku munsi ngira ibyo byose mwoheza mu kabiyaga eriko urakoze kumbure ababijejwe no mu ntwaro mu bashikire baheze bababere ijwi babavugire kumbure ikibazo cyanyu gitera imbere yego ntabwo mwaza baza kudutemberera murakoze murakoze radio isanganiro undi muya kumongalo amahoro neza mwebwe muri bande mutwakwe muri hehe twebwe duhagaze mu gisagara cya bujumbura hano mu kibenga mu kibenga ukaba witwa ngo ku izina ni umuntu wita amerike amerike mwiriwe neza mu kibenga ah, mu kibenga hmm. eh, ni ibintu mutaraza gutohoza byerekeye isukari hmm. eh, isukari ngaho Reka yavuze ko igiciro ari ibihumbi bibiri n'angahe n'atanu bibiri n'abiri umushikiranganji yasubiye kugishimangira ati ubudandaza igiciro eh. kirenze ibihumbi bibiri n'amajyana atanu nafatwa ashikana imbere y'ubutungane eh, ngaho rero ngaho ku mabutike yose asigaye ari ibihumbi bitatu n'abiri ibihumbi bitatu n'amajyana abiri ngaho mu kibenga mu ntwaro barazi iyo nkuru kuko kuko urabye urabye nk'isukari bamwe bamwe barayidugirizaho ubwo turabye ku madepo nk'amadepo dutwara usanga bacuza kwijya giciro cya leta mm-hmm. eh, ku bibiri n'atanu mm. usambye ku mabotike ku mabotike mabotike mabotike usanga ari bibiri bitatu hari aho usanga bagurisha bitatu bibiri n'icyenda bibiri n'umunani bitatu n'abiri ariko umushyikiranganje yavuze ati ufatwa nashikizwe ubutungane murabimenyesha abarongoye ngaho ku mabarabara kumbure baheze bagikorere ko gutyo isukari isubira igurishwe turade mwenyesha makuru makoto mm nitwe tubaha inkuru kandi nitwe tutanga inkuru aho tubonye ibintu bitagenda neza naco gituma kino kiganiro cyabaye kugira ngo mudushikirize amakutu tutamenye eh, ikindi naco hmm. hari ibikoko biva mu mazi bita imvubu yego e, kuko bisigaye bishoka ari byinshi cyane ugasanga bimwe bimwe biguma ku musozi dusa yuko nk'abagenzi e, e, ibyo bidukikije ko bora ibyo bintu kabisa bironona imirima y'abantu ugasanga bamwe bamwe bari ko barabura ibintu baba bari nonega ndakwaze ga amerika aho mu kibenga aho imvubu zisohoka zikava mu mazi neza na neza n'amagana ye ah, jene hereye ahantu bita kuri rakosita n'ubundi ko turavugana hereye ahantu bita kuri rakosita ahandi naho kuri rakosita mw'aka kanya yego eh, ni ukugenda ko ibikoko biva mu mazi bita imvubu biza bishokera mu mirima y'abantu ugasanga biriko bironona imirima y'abantu ugasanga ibya bintu ibintu tuba twakingiye nyene eh, by'imirima ugasanga ntibikingiwe neza mm, ndakwibarize eh. kwitegeko eh, rya kwitegeko rya leta rivuga yuko kizira ku nkengera y'ikiyaga kubaka ku metero ziri munsi y'ijana na mirongo itanu oh. ibyo bitegwa niyo oh, mirima oh, iri munsi y'imetero ijana na mirongo itanu uyu busigaye bituruka makoto bisigaye bihibye ibarabara ugasanga byaduze ubu dufate ibarabara ryararije cyangwa ugasanga byihereje ibarabara rya rumonge ndasubira nkakubaza ntiga americain wibaza ko kubwira zirinde zishika hiyo biba byavuye ku nkengera hifashe gute ubwo ziraronka aho zirisha oya oya amakoti niba byawugororera kuko nk'ahantu bahari metero nka mirongo ibiri cyangwa mirongo itatu kubera byaduze ahantu kure urumva rero ko n'izo mvubu zavogerewe ko amategeko ya leta avuga yuko kizira kubaka ku metero ziri munsi y'ijana na mirongo itanu uva ku kiyaga cyangwa kuharima icyo gihe izo metero ziba nk'uburagiro kuri ibyo bikoko umva ko na zone kumbure zavogerewe zikaburaho zitamira zikavuga reka tuteze ikirenge imbere tworonka aho dukura n'ututuraza e, ikindi nacyo makoto mm. reka songore eh, n'akanyuma mm-hmm. eh, hari barabara bita rarije bitira kwa nembagare mm-hmm. iryo barabara nari eh, nateye akamu abajejwe gukora barabara cyangwa ubushikiranganji bwo gutwara abantu n'ibintu mm. ko iryo barabara ryokorwa mm-hmm. ubu ndabona ko hariho ahantu ariko barakora mugabo ntibari bandanya barikora neza kuko bariko bashobora kurikora mugabo ntibaratangura kurikora neza bakekura kungene boyishongora kugira barikore neza kuko sina tweba umunyagihugu twiko turaca mwibarabara mm. abantu banyonga amabajaji amamoto usanga batubahiriza umunyagihugu mm. ugasanga we ahantu wamubishije ugaca imperantera ugasanga uwo muntu w'ibajyaje ugasanga ariko araguhenura ugasanga uguye hasi urakumbagaye reka tube turashima amerika ko bamaze gutangura kurikora kumbure ibikorwa birazi ko bigenda bigagira intango n'iherezo n'intambwe zigenda ziraterwa kumbure niho bigitangura reka twize ko bizahava bikorwa bikagenda neza gutyo abantu n'ibintu bikarengana byifashe neza neza cyane ibyo bariko barabyumva kabisa kandi ikindi nacyo nohereza ko nicekere regidedo amazi ngaha mm. aha mu kibenga hirya ryari amazi yarakamye amara umunsi wose mm. eh, tutaronka amazi mm. icyo kibazo kabisa regidedo irikiranyumva canke n'abariko barumvizira jewe isangane bariko barabyumva kabisa bacurabire ikibazo cyamazi bamwe bamwe basigaye babura amazi kabisa kubera amazi urakoze cyane amerike urakoze cyane barabyumva kandi muroranirwa n'akazi ka misi yose nka kuri radiyo y'isanganiro tuzokwama tubahaye inkuru ziryoshye kabisa kandi zidasambura kabisa murakoze cyane sawa sawa mhm. undi munyayi ku murongo alo Ego. Ndabaye mwiri munyanyi radio isangano mande mutwake muri he haga telefone gaciye kagira ngo pim undi munyanyi kumunga lo. Allo. Ndabaye mwiri munyanyi radio isanganiro. Mwiriwe neza mahoro y'Imana bane namwe. Murakoze cyane namwe abane namwe nitwa Share Makoto mwebwe mwitwa bande mutwakwe muri he. Nkuko bisanzwe nitwa bire kuko mugacokwe. Bire kuko mugacokwe. Ego. Bire kuko ngaho mu gacokwe ni neza na neza muyihe yihe komine. intara ya ruhigi gisura mu ruyigi yego mu gace ko hahiriwe amarame kuri turashimira ubuhoraho kandi twongera dushima isanganiro twara tutayumva mugano ubu ndumva bimeze neza aho francois akimana ntacyo adakora kugira ngo ubuhinga bubane butera imbere dusenga imana ko byagenze neza duga ku ijambo tubwire n'amakuru tutamenye amakuru mutamenye mm. ni kuri ka kabarabara kajya mu yego ni mpaye mbona nk'urwaruka ukuntu rwabyifashemo ni hmm. ntawe utoshima bimeze gute aho hantu mu ahantu hari hameze nabi rwose yego mugani hariho urwaruka rujyayo kuri iyo barabara hmm. ni ukuri rwayikoze naho rutarayimara ni barakora ibintu byiza cyane ibyo bikorwa ni ibyo gukenguruka cyane cyane hmm. indi nacyo ndawusimbira ko yegome kuri ubu wa gacokwe yegome ni munini mhm. ariko duhaye turahaba ku bintu by'amavuriro buri mm. ivuriro riracakenewe kabisa yegome kuko nk'ababyeyi bibugenze urashobora kubera bagenda kurere basanga mm. babibarukira mu kayira kandi bicari ngombwa bibarukiye mu kayira mm. tosaba nk'ubushikiranganji bubijejwe yego ukiga ico kigwa natwe tukaronka ibitaro kuri uwo mutumba wa gacoka bamaze kubyumva ngira ngo bazoheza babikorereko cyane cyane baba bagizwe neza kuko amagara n'amazi aseseka ntibayo murakoze mugira ijoro ryiza namwe namwe muragize neza mugira ibihe byiza ni ukuri turabashimiye kubona isanganiro isubiye gusamirana natwe tukayumva natwe turabakengurukiye yuko mutwumva niyo bitagenze neza mukabitumenyesha gutya abahinga bararyoha isanganiro bagaheza bakanyarukira kubitunganya amahoro y'imana abane namwe murakoze radiyo isangano n'undi munyayi ku murongo alo Halo. Halo. Ndabaramukije rishe makoto. Ndabahaye mwiriwe nitwa Share makoto mwebwe mutwakwe muri bande mutwakwe muri he. Ni biri kunzira Paul wasikunda konda nyororo Papa Fabrice. Paul Papa Fabrice. Konda konda nyororo. Uherereye gakonda konda. Muri mukaza. Mukaza. Yego. Duga kwijambo tubwire amakuru yabaye ngaha mukaza ahantu dukorera tutashoboye kumenya. Yego ikibazo ugiye ahantu bako hadandaza nk'akayi. Mm-hmm. usabye nk'akayi k'amajana yakubwira ati isuka ye ngo yarabutse mm. none mu burundi ya misigati ntigiterwa muri sosumo byagenze gute ntibaduha agasukare twi radiyo isangano umunyayi ku mungaro mwiriwe neza muri bande mutoke muri he Gicumbi intara ya Buranza Halo Ibyizigiro mu ishombo komine Buranza intara ya Buranza Byizigiro mu ishombo Ego byizigiro aho mu ishombo mwirwa amahoro Nukuri twirwa amahoro ariko ndasize akazi ndiko ndavuga kandi mu bagati Ego byizigiro duga kujya mu tubwira amakuru yabaye ngaye muramvya tutashoboye kumenya Ego ikibazo kiri kuri ekofomubira eh, kuri ekofomubira ntibone hari umudamu w'umwarimukazi yigishaho ngize mm. kumuvuga izina mugabo by'ukuri aratubanganiye ku mvugo ukuri atari karaduhera ubumenyi abana mu ndwi atunda ikibazo c'umwigisha asiba kw'ishuri cari ko kiravugwa na vyizigiro ngaho imubira ni mu ntara murambya ababijejwe kumbure bazoheza bace babikorerako undi munye ku mungo alo alo ndabaye mwiriwe munyoni wa radiyo isanganiro eh, mwiriwe mwiriwe jeni twashare makoto mwebwe mutwakuye muri bande mutwakuye muri hehe ndayizenga osikari muri komine nyabikere ikarusi osikari ikarusi munyabikere mwiriwe amahoro yego n'amahoro kabisa yego oscar amakuru tutamenye ngaho umunyabikere duga ku ijambo oscar oscar agatelefone ntigatumye tubana tuyaga ariko hariho undi munyanyi ku murongo alo ndabaye muri munyanyi wa radiyo isanganiro nitwa share makoto mwebwe muri bande mutwakuye muri hehe janvier imuhuta janvier imuhuta mwirwa amahoro twe twiyambaho twashimira imana kwera yego jambye duga ku ijambo utubwire amakuru yabaye ngaho imuhuta tutamenye amakuru mutamenye ndazanye n'ikawa yego kubera ku itaniro ry'ahantu mu kirasa hmm. ryari rya leta ubw'intango yego hanyuma rita rigura umugwizatunga mhm. none ubu kubera leta igomba guhita isubira ku ganza iyo ezine yego uwo mugwizatunga yasobwira ngo izo kawa bazigure aha uretse akabaza yimire ku biti twabutse bubigenze mm basaba ni buri buri leta cyangwa uwo mugize atunga baye mukutuguriye mm hanyuma nabo babe mukumvikana ibyabo kugira ngo uwo mwimbi w'ikawa wohe gukorokera hasi no kumira ku biti neza cyane nyabudaka tukora no gukorera yego ntibatubiye kubikaba bikawa ryacu kweri barabukuntu bose ugira umugambi batugurire urakoze cyane ababijejwe ngira ngo babyumvise bazoheza babikorere ko mugira ijoro ryiza ngaho janvier yego murakoze gira imana radiyo isanganiro undi munyayi ku murongo alo alo alo alo yego ni erike agarutse mu kayongozi erike mu kayongozi yego mm icyo nagomba gushikiriza nawe ku isanganiro yego twebwe ngaha agasukari kahora kagurwa ibihumbi bibiri n'amajana atandatu yego mugana ubu ikiro kigurwa ibihumbi bitatu hmm. boraba rero abajejwe irihingure ry'isukari sosumo mu ntara ya rutana hmm. bakaraba ni ukuri hakwega abanyagihugu bato bato agasukari ntitukinywa kayi kubera izinze cyane yego erike umushyikiranganje w'ubudandaje yashikirije yuko aho mwobona iyo sukari iragurishwa ku mafaranga arengeye igiciro cyari gishinzwe ko mwabimenyesha abajejwe intwaro maze igafatwa ikagurisha icamunara murabiza murabera namwe ijisho abajejwe intwaro kugira ngo ico gikorwa kigende neza ego cyane murakoze cyane murakoze cyane turabashimiye n'ukuri ako kajambo yashikirije karabereye mm natwe nk'abanyagihugu tuzoheza tuze turabikurikiranira hafi tubatera akamu buryo biriko biragenda murakoze cyane murakoze cyane aho ku isanganiro mugire ijoro ryiza namwe ngaho mu kayongozi mwiriwe neza munyoye radiyo isanganiro mu bande mutoke muri hehe yewe mu ishombo duga ku ijambo yego ikibazo ndavuga ni cyo barimo akorera muri eko kuko kuhiga hmm. uwo mwarimu w'umudamu ariko abana uzwi atonda rimwe ariko ngaho nyene ku ishuri ishuri riri ku muyobozi hejuru y'umuyobozi hari umuyobozi w'indero muri komine icyo kibazo muramaze kukibatura bababwiye ngo iki yego ni nako tutagize nako tutagize n'inama y'abavyeyi baragiye mu mugavyarana yavuga ngo naho bose bashaka kuja kwitwara muri DC muri DC mwaramaze gushikayo bababwiye ngo iki baragituye abanye aba bazungu n'abayababyeyi batubwiye ati byararahiye rero twabwira abasaba namwe nk'uko muramenye muze dushyikire ku mukuru w'umuntu atwara televiziyo mu ya murambi ariko ntaguciriyemo ga byizigiro byizigiro byizigiro ntabwo ndakubwira ati ababyeyi hajya baca umugani mu kirundi ngo uribwa ntiwavumbura mumaze kubona umuyobozi w'indero muri komini ataca bafashije hariho ubuyobozi bw'indero mu ntara gutyo icyo kibazo mwakibatuye twarakibaturiye muri twari ko turasaba namwe tuvuga baba bamudukuye ko umuhoshi igiye atandukanye kugira ngo umuntu babone uko baduhinga byizigiro kavuga ikibazo cy'umwigisha ariko no kumenya no kuraba inzego uko zikurikirana gutyo bakagenda barabimenyeshwa ikibazo kigaheza kigatorerwa umuti radiyo isanganiro n'undi munyanya ku murongo alo eh, ndabahaye mwiriwe eh na mahoro na mahoro cyane jewe nitwa Charles Makoto muhinga bw'ivyuma ni François Kimana mwo mwa mwitwa ngwiki Yitwa Jackson Ikarusi Nyabikere Jackson Ikarusi Nyabikere mwirwa mahoro Eh twirwa mahoro turatwina imvura gusa ni ari nyinshi Mm Eh Jackson duga kwijambo tubwira amakuru yabaye ngaho munyabikere tutashoboye kumenya ngaho kuri radio isanganiro Jewe eh, kanini yinya Mm Turagomba kuvuga Mm nuko tuvuye Tanzania twiganye dusenga cyari twaka hizi igicuba muzanye uduki udutenge nyene twambara twabagore bakambara hmm, aho babaka utwo dutenge batubakira he abapolisi mwibarabara bashaka twaka ngo ntibikenewe yuko buva mu Tanzania ngo bije mu Burundi ariko iyo ari igitenge kimwe canke bibiri byo kwambara canke mu bamwaranguye akaba ari ibintu byinjiwe bitaciye mu mategeko ari byo kugurisha oya kabisa naho kiba kimwe bacyo baragitwara sinzi kweri aho bakibakira neza na neza hehe oyoyo Eric Jackson hari karusi munyabikira ati abavuye gupaka Tanzania binjiranye igitenge babazije bazaniye umukenyezi bakibambura kumbura bajeje intwara bacha bavyumva bazoheze babikorere ko kugira ngo abanyagihugu batunganize undi munyanyi ku murongo alo ndabahaye mwiriwe nyakubahwa mutwakuye muri bande mutwakuye muri hehe ni umwana w'urundi yitwa rogishosikani sabwe ni umwana w'igihugu witwa rogishosikani ego mutwakuye muri he ni muri komine nziza ntahangwa komine nziza ya ntahangwa mu gisagara cya bujumbura ego cyane duha ku ijambo tubwire amakuru tutamenye muri icyo gice cyo mu eh, gisagara cya bujumbura ego cyane mm. amakuru nagomba ndashikiriza n'ajyanye eh, n'igisata cy'amazi muri regidezo mm. Eh, amazi kuko ku munsi wa gatandatu atahari rogesitari cyane cyane muri zone ya gihosha muri karitsiye gisandeme rogesitari nakubaza nti ukora muri regidezo oya mubwiye ko amazi ngaha tayari ya regidezo mu gisandeme ego mhm. kandi amakuru n'abajije ni guhera kuwa gatatu kuko byaho nayisanzwe ndi nayimenye umunsi munsi kuko twari dusanzwe dufise itangi mm. twagiye tubona ahera mhm. mbageze hanze rero mu babanyi bo bavuze ati amazi baheruka kuwa gatandatu mhm. muba twasaba ko eh, ababigetswe muri regideza ko bokora ibishoboka cyane eh, bakatwikira amazi kuko urazi ko amazi ari ari ubuzima eh, kuko uye naho uyabonye umuntu avuye kuyasoma iyo ari mhm. ibido igugwa amahera amajana atanu urumva kugira ngo uronke ayo ukoresha mu muryango ucyumva ko amafaranga ukoresha aba menshi cyane yego hmm. baba cyane nk'amwe eh, boturungikira amazi hmm. kugira ngo eh, isuku ribandanye rimeze neza mu rugo eh, no gufungura umuntu afungurira abantu murakoze cyane ati ko nka ba bandi bakora muri mu gisata cyo gukinjika urumva nibo baca bahagirira ingorane yego hmm. murakoze cyane hanyuma ikindi kintu nacyo nyakubahwa cyane nakubwira byari ikintu cy'amakimbabaza cyane no kuri iyo ndacihweje nk'umuntu mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu na cyane kuri bamwe twitwa abamotari yego aho ubona imoto ica mu ibarabara ririmo abajejwe umutekano no kuza ugasanga imoto ihetse abantu barenga umwe Hmm. sinzi ko imoto irekoye kurenza umuntu umwe hmm. icyo kintu kuri jyewe ndacyihuye nk'umuntu nukuri birambabaza cyane na cyane cyane yuko ashobora kuba amasanganya gutyo ugasanga yego cyane ugasanga ni n'umuryango umwe hmm. ugasanga ahetse ugwaruka abana bagiye ku mashuri ugasanga abana bane si kumbure ibyo bizotuma bamwe n'abandi bikebuka ibyo nimba ubibona ngaho mu gasenyi kumbure biri n'ahandi ababijejwe ni hese ni hese no kuri icyo kintu nk'umurundi iyo ndabyihwetse birambabaza cyane kuko uca usanga niho aho uca usanga hambaye kasike umwana umwe abandi ntibayambaye urumva bagize isanganya ni urumva urumva ibice bikurikira bakoze rogesitare kwihukira aba bakagikorera ko mm. ibintu bigaca bigira inzira urakoze rogesitare ugira ijoro ryiza aho uherereye yego nimugire amahoro mu bwenge ubu ni isaha zibiri z'ijoro ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida buratwibutsa ko duhamagariye gucandagisha abana kuva bakivuka gushika ku mwaka n'igice radiyo isanganiro igihe cy'isaha zibiri undi munyaka umurongo alo niba ndagise mwiriwe ndabaye mwe munyanyura radiyo isanganiro muri bande mutubakuye muri hehe intumvu ko wo muri komine makebuko mm, mu ntara ya gitega yego ntawe atanaze ayi makebuko mwiriwe neza ashana amahoro kweri turashima mm. mm. atanaze duga ku ijambo ugire icyo utubwiye ku makuru yabaye ngaho iwanyu tutashoboye kumenya icyo nagomba gushima uno munsi urabona umushikiranganji w'uburimi n'ubworozi yari yavuze ati amase ariko araza yego we twari twarabuze amasekeri none uno munsi aho mperereye bayarose yego yego ni ikintu cyiza cyane yuko iyi imvura imvugo iri kirajyana n'ingiro ibyo byaterera umwizero no kugira ngo umwimbu uzobe umeze neza yego murakoze cyane ni amahoro gira imana muhinga bw'ibyuma nyetse ukundi munyanya ari ku murongo alo ndabahe mwiriwe maro rwose muri bande mutuwake muri hehe eh, eh, sabwe sabwe abasi mu ruyigi neza na neza he ruyigi aho ku mugwa mukuru duha ku ijambo tubwire abasi amakuru yo ngaho mu rugi tutashoboye kumenya aho kumugwa mukuru ego amakuru yo ngaho mu rugi yerekeye hmm. eh, regidezo hmm. iyi poto bituma bihenagurika birenze hmm. ariko tukabona umengana amakosa ava kuri bo yego kuko hari ibipoto usanga byaraboze ugasanga byaravunitse bikajya umwanya muto byabihenuke yego kandi byinshi ugasanga biri hagati y'amazu y'abantu mm. urumva kubisubiriza ntibabisubiriza kandi babona ko byabuze ariko ugasanga ko birahitana nk'amazu ntumagura amazu cyangwa ugasanga biri ko birahendagurika igihe kinini mm. byarahuze ko kugira babisubirize kandi barabibonye ukabona umenga bisa kure mm. bose ababwira ko babisubiza hakiri kare bitarahitana igihe cyangwa bitanu kuko bashobora gucanga iminsi itatu kubera hari byinshi byabuze bakibisubiza ugasanga amata rikasa mu mapingo cyangwa bagenda bazanye ku mabusheri batanga inyama ko zirononekara kandi wumva bubisubira icyakiri kare sinzi ukuntu wabipanze ariko ubageze wumva ati kitasi hasi ntashobora kugisubirira nimarabe rero bahindura imikenyero agira ibintu bitaranonekara babyo basubiza icyakiri kare bitaragwa kuko none ibintu kuko mba bitanye nk'amazu nka mwe musanga by'agati y'amazu y'abantu mutirukira uruhombo rwinshi ya basi ngira ngo aho muri regide zo barabyumva ibyo biraho kumbure biri n'ahandi urakoze bw'ijoro ryiza aho mu uyigi ego mukomere twusaba ziba vema zitarahitana amazu y'abantu kuko uruhombo ruhitana ibintu byinshi ku banyagihugu murakoze cyane turabumva ijambo muri bande mutwakuye muri hehe bashakiye neza na neza niba ntibava baruyisi ino zone ya kayongozi komini ya keke Loyizi kayongozi ni ni bweru eh, eh, aha niho twahageze tubanje kwipfuza kubashimira ko mwatwinjiriye kuko ku mirongo umunani n'icyenda n'ibice bitatu twahora tutabumva ngo twe amezi abiri yari iheze yego mugabo ngira ngo eh, amezi abiri yoba ari menshi ariko icyiza ni uko yasubiye kumvikana oya mwe muri iyo mwibaza murabiri ko biragenda mukatwara kitavuga mugabo n'amahoro natwebwe turabimenya na cyane cyane hari kuva ku munsi wa gatanu uheze windwi iheze niho tutumvikana yego inkuru rero mutazi yego turagerageza ubu twagerageza intwari z'ibyo basizemo cyangwa se bifashanijemo y'amabarabara bagahangura ariko bya biraro n'ubwambamwo mm. hama hama ikindi ikindi twoshima ko muduha akanya tukavuga ibitubakiye na bya bindi byo ku ntutu byari byitezo y'ubukiro baraduhaye ariko ingorane hamwe twakora tukaguza imibyaro y'ibiti muri burundu bambaye kweri emu turakenye rwose nta n'ubwira ngo baduhe n'agafaranga hmm. eh, kumbure yo ibyo bimenyekanye bazoheza bakaba ko gutyo mugaheza mukaronka utwo dufaranga muba mwakoreye reka ko mubidufasha nk'uko dusemereye bari bariko barabyumva kuko twari twasezeranye ko tugiye gukorera agafaranga nk'isaha yego eh, hama ikindi bungura mutaramenya kadukwiye kweri ubu n'imitende n'isaha yego eh, sawa rero murakoze muze mubandanye muza muraraba ko ibirime byagenze neza abahinga ba radiyo y'isanganiro bari aho ku bwanyu kugira ngo babandanye bayitunganya mbwira ijoro ryiza rero royizi ngaho mu kayongozi kandi ko mwarusa akavu ni neza yego murakoze murakoze cyane undi munyayi ku murongo alo alo alo ugerageza ukegeza agatelefone kure akaradiyo kawe ukakegeza kure kuko gace kambabaza mu matwi gutyo bikatugora kumvikana alo ndabaye mwiriwe muri bande mutwake muri hehe credo sabwe bigira imana kibogoye cya nyabihanga ni mu ntara ya mwaro bigira imana mwiriwe amahoro ikibazo dufise ayiwacu mutamenye yego twebwe dufite ikibazo co novuga c'uburimyi yego aho usanga ufite nk'indimo irimo ibitoki nyine indimo isa indimwa hmm. ukazibona umuntu aje kugura rero impande yawe hmm. agaca ateraho ibiti by'imikaratusi hmm. rero twica ikibazo turagishinga aho tubaza nk'abajeje eh, intwaro abantu uwo muntu bakamubura bari amategeko agenga gutera igiti cy'umukaratusi ingene biba bimeze mm. ariko wewe rero ntabyumve agaca agomba kumurinda kuvura kujya muri sentare kuburana mm. rero twico twasaba twasaba ababijejwe baraba baradufasha twiga bene b'igihugu bato bato tumenye amategeko agenga iby'uburima yego murakoze cyane murakoze cyane bigira imana ngira ngo ibyo birumvikana hariho isi ndimwa yagenewe kurimamwo ibifungurwa ari ibifungurwa mbumbarugo eh. cyangwa ibindi bifungurwa kumbure bizotuma bimenyekanye neza aho abantu botera ibiti n'ibifungurwa byofasha kugira ngo abantu tubeho neza murakoze cyane bigira imana eh, mbwira ijoro ryitsa undi munyanya ku murongo alo ndabahaye mwiriwe munyanya radiyo isanganiro nitwa share makoto jewe mu buhinga Mani François francois Kimana mweho muri Mutoke mutokwe muri hehe mm, mutandawo ari ku rubanda muri komine vugizo mu ntara y'amakamba mutandawo ivugizo mu ntara y'amakamba mwirwa amahoro ni amahoro rwose rwose mm, ivugizo amakuru yavutswe ngaho tutashwe kumenya kuri radiyo y'isanganiro n'ayahe rumva amakuru mutamenye mm. rumva bashaka gushima ku rugendo nyakubahwa reberiye yafata akadutemberera n'iwacu ku rubanda mm. abanyagihugu bose barasimye barakengurutse kuba yadutembereye duca cyane mm. tukaba twifuza yuko abategetsi boyama baraza kudutemberera kubera baraduhumuriza igihe bahe baradutera udukuru twerekeye mu gihugu n'imigambi hayirakoreka mu gihugu mm. eh, tugaca tunezerwa cyane Eh, nk'ikindi kintu umuntu ashobora kugira asabe yego ni uko kubera abategetsi bacu bafata bakatwiyumvirira nk'iri barabara ry'inyanzarake riduga muri vugizo ryarafase riramererwa nabi barakwiye kutwiyumvirira ko abanyagihugu baguma barira kibodufasha rwose kugira ngo rishobore kuba neza bakoze cyane ngira ngo niyo baje aka kanya kaba ari akanya nk'ako kubatera ako kamo kugira ngo abategetsi bategetsi eh. babibone kandi bikunde bagire icyo bafasha murakoze cyane mutandawo aho ivugizo mugire ijoro ryiza murakoze cyane murakoze mhm. undi munyanya ku murongo alo alo mwiriwe munyanya radiyo y'isanganiro ariko natwe turagize mwiriwe ni bizimana siriro muvugana mukamesa bizimana siriro mukamesa yego mukamesa mwiriwe amahoro byitiriwe amahoro turashima twe mm. gusa ikibazo twari dufite abanyagihugu bo ngaha muri zone musaga mm. ni ikijyanye n'amatara ibisinga bica hejuru y'amaparisera yacu ariko baratwimye amatara turara mu kizime mm. rero twashaka mudufashe mutuvugire muri regidezo natwe turabikorewe twibuka muti insinga nimureke kuzibona ziguruka gusa zibacana umuyaga nkuba hejuru ariko namwe mukoreko ego ababigejeje ngira ngo haba muri jidezo canke mu bushikanganje bw'agatare n'agataka babijejwe bazoheza babikorereko asha no kuri mwo bamudufashije baba bagize neza murakoze cyane ego murakoze namwe mugira ijoro ryiza rya twese Radio Isangano ni munyayi ndabahemwe munyanyura radiyo isanganiro agatelefone gace kagira ngo mbi ariko mu binga bw'ibyuma francois kimana bambwiye ati hari undi munyanyi ku murongo alo alo alo mhm. agatelefone kagize ati alo alo mahoro cyane ndabahemwe no munyanyura radiyo isanganiro mu bande mutwakuye muri hehe eh, ndumva ko uri munyabikera ariko genda kumva ariko abanywanyi baradiyo isanganiro sinzi ko bari kumva ko akajwi kawe kari kure cyane duzi ijwi hama unyidodo ego duzi ijwi urinde ego mahoro genda kumva ego duga ku ijambo urinde eh, Bigirimana Joseph umunyabikeka mu majyaruguru Bigirimana Joseph ego Joseph uherenga yukirasatse oya mu madada ikarusi munyabikere munyabikere yego mwiriwe amahoro ga yosefu yego turi intore turashima yego duga ku ijambo tutamenye ngaho aha kuri radiyo isangano yabaye ngaho munyabikere uherereye amakuru mutamenye hmm. hariho urukino rw'umupira rwabaye ejo mu nyabikere kubera rwahujije umugwaje ubikarusi n'umugonga wa munyabikere ibitsindo bingaye kuri bingaye cyaba kimwe kubuza nyabikere yarabatsinze kimwe kubusa twe turashima rero kweri abatunganya inkino ino mu nyabikere ni byiza inkino zirahuza abantu benshi yego byari bihimbaye kweri kuraba ko abatugube bose baratunganya inkino nk'izo ati inkino nk'izo ntizigwitswe kugira ngo abanyagihugu iruhande yo kuba birirwa mu bya minsi yose baze baronka aho bayagira yego cyane kweri usanga bihimbaye hari abantu benshi rwose yego Girimana rero n'iterambere ry'umupira w'inkino ngaho munyabikere kumbe ntawe ubizi mu myaka izoza azo baduserukira mu mahanga bazobava ngaho inyabikere aho hantu kuri umusangayo mu gisodano mu gipolisi sitidiyo za radiyo isangano tugeze ku gihe cy'isaha zibiri n'inota cumi n'itatu munyanyi ku murongo alo alo ndabahaye mwiriwe ndabaramukije ndabahaye mwiriwe kandi ndabipfurije umunsi mwiza w'agateka k'abakenyezi ego twese duga ku mbega muri bande mutwakuye muri hehe ko ari wowe umukenyezi wa mbere utwakuye ndi wowe bita shantare wo muri komine buraza shantari buraza ego muri komine ya buraza mm, ntara ya gitega ego iburaza mwiriwe amahoro gashana ego kweri turashima mm, umunsi mukuru wagenze neza ego tugakwija mugire icyo tubwiye ku makuru y'abaye ngaho iburaza tutashoboye kumenya ashana ego icyo nagomba kubashyikiriza mutashoboye kumenya ego turafise ibarabara riva i buranza rijya ahantu bita i mahonda hari izine nkuru y'ikawa muri komine ya buranza yego iryo barabara turema ryarasibanganye bimwe bibi mm. natwe tupfa ngaho i mahonda tujya i buranza ku ishuri yego ntibitworohera gushikayo kubera nk'imvura iguye ah. hajya hasa nabi rwose yego kandi hariho n'ikiraro cy'ahantu mu bwonga bita mu gasumo hmm. utarujya imahonda yego wasaba furema leta igire icyo idufashije ngo bakore nyakiraro neza baba hmm. badufashije natwe twabona kwiga neza furema babirazi shantari ndumva ko uri umunyeshuri mbega wiga mu wa gashana mu w'icumi na kabiri segisiyo pedagogike ego ako kambo naruteye kumbure kumvikanya ariko muze muribuka ko n'ibyo bikorwa mu bikorwa rusange kandi namwe nk'abanyeshuri ku munsi wa gatandatu mugafata isaha imwe mukagira icyo muterereye gutyo iterambere rituve ko ritugarukeko ego firema tuwe nk'ako tutagira mm. musanteri wacu yaba yadukoresheje ibikorwa ku wa gatandatu mm. yo gusibura amabarabara ubwo icyo nagomba ndabasabe namwe bo ku rwego rwo hejuru badufasha icyo kiraro guverinoma cyo mu gasumo hmm. bakagikora baba bagize neza ako kamu kawe kumvikanye kumvikanye kandi ababigejeje ngira ngo bazoheza babikorere ko kugira ngo na mwebwe mutonde ku ishuri munonokewe sawa sawa komera ijoro ryiza shantu imana ego rya twese mhm. radiyo isanganiro tugeze ku gihe cy'isaha zibiri n'iminota cumi n'indwi iti mbe mukenyezi wewe mawe wewe mawe ndagwahe mwiri wawe uherereye umubyeyi wese aherereye umunyanyi ku murongo alo ndabahe mwiriwe jenito shari makote umuhinga bw'ibyuma ni François Kimana mwebwe muri bande mutubakwiye muri hehe sabwe sabwe viyane kabarore yego ikabarore ku mutumba wa ramba aho ku mutumba wa ramba kabarore ni mu ntara ya kayanza yego amakuru tutamenga ikabarore ga viane twashika tubabarire hmm. twebwe ari ibintu byatuyobereye iki ati hari ibintu byatuyobereye ego ibyo byabayobeye ni biki ambo urabona bijyanye iyo kimwe kimwe batanga ku mutumba ku mutumba ego ahandi babaha amafaranga ikintu ibyo bagura babaha ahandi babaha amafaranga abanyagihugu bakaduha ibintu bagura yego ariko twebwe dufite abatware bashaka kudugurira inzu n'ibintu hmm. twebwe dusaba rero bitanga ibikorera dufasha kuko ajya mu kuduha amafaranga abanyagihugu bakoresha abatware bakoresha kuko barashoboye kutugura ingoro n'izo mpene tukatabyuka ibyo gusa ari uko baduha amafaranga tukamenya ikintu yakoze muti rero abanyagihugu nibo bene imigambi ayo mafaranga nabashikire bakora imigambi baba bategekanijwe abajejwe intaro ngaho ikabarore boye kuvyivangamo na kare ari amafaranga muzoriya ego n'amafaranga kubera kutemera hari murakoze cyane ngira ngo ababijejwe ku rwego rwo hejuru bariko baratwumva ayo mafaranga ariho n'abanyagihugu abenegihugu kugira ngo ntaze araja gutungisha bamwe murakoze cyane mu ijoro ryiza ngaho ikabarore ngira ngo ababijejwe ku rwego rw'intara bazoza babikorereko yego ni umuhanda cyane muhamwe yandi kirimana radio isangano ni ku murongo alo umuntu umuntu wacu imwara kumba alo alo yitwa nde fabrice imwaro dudu ijwi fabrice kugira ngo dushobore kwiyaga twumvikana fabrice imwaro duga ariko ndagusabe ga fabrice umaze unduzi kugira ngo dushobore kuvuga twumvikana yego mwene gihugu ahari abacamanza bagabura itongo abegwa n'amatata atariho bari ibintu igihe atariho bari mm. n'ahantu harashyize umuntu atari umuhari mwinshi ariko no kuraba icyo gihe igihe nk'ibyo bibaye ntibabe baba baragutumye ko inshuro imwe zibiri zitatu nawe ukanka kwitaba icyo gihe kumbure ubutungane nabwo bufita ukuntu buca buheza bugakora we nta mutesi Hmm. ariko fabrice kumbure wohagara ahantu hameze neza kugira ngo tuyage twumvikana jeyo ntabwo ndakumva neza muri studio n'abadutega amatwi aho baherereye ntibaheza ngo bagire icyo batwumvise kugira ngo namwe n'ibyo bibazo muba murashyikiriza bishobore gukemuka uranyumva ijana ku ijana uti rero n'ubutungane aho itongo rishyikirizwa abagwa n'amatati bose atariho bari watsinze urubanza mutigeze mubimenyeshwa icyo gihe mwarunguruje urubanza mwarashikiriye abajejwe ubutungane ku rwego ruba rukurira iyo sentare amukukira ah, mwaro senare yari ah, yandabikukira mwaro yari yandabikukira mwaro mwashitse kuri sentare nkuru y'intara murabibamenyesha ibyo byabaye urubanza rwashikirwa abipora sabwe urubanza rwashikirwa bashikiye mwaro Music, piri, piri, movie, undi munyanyi ku mungalo ndabahaye mwiriwe nitwa shaye makoto mu buhinga bw'ibyuma hari francois kimana mweho mwitwa bande ndamukiriza tini fokasi mwakiro francois kimana tarakuramukije fokasi mwakiro aciye aduza ibiganza takuramukije amahoro y'imana fokasi mwakiro mwiriwe amahoro twiriwe amahoro kubera atamavuta mugani wa babandi mvise mu telefone icyo nagomba gushikiriza egometi nuko iyi radiyo yacu nk'ingendanye z'iradiyo isanganiro ubu ntibyifashe neza nko mu karere mperereye mwe mwakiri muyinga biguma hmm. bicikagurika rwose ako ni akamu rero burya nari mboneho no mu mwanya narimo ndayumviriza mu bwonko bubiri yicanganije kabisa hmm. kandi ibyo rero ndabimaranye iminsi itari mikeya hafi nk'ukwezi kose biza biriparanganisha ubumva rero nk'ababijejwe aho mu buhinga bw'ibyuma nkaba ba mama serafina bari bakwiye kuraba bakabihinyanyura kabisa François kimana mbwira ati ibyo ni byo bimirije gukwabagura ati mu minsi Mike gusa itari myinshi muratwumva eh. ukuri kwa ijana ku ijana mm. hari ibyari byagoranye ariko avuga ati ko turabikora kugira ngo na mwebwe ngendanye n'abanywanyi ba radiyo isanganiro dukunda cyane bibandanye bigenda neza ati ni ikibazo cy'amatara gikunda kuba kibonekeza ku byuma biheza bigatanga amajwi n'ama aho ibyuma byo byo muri manga ati ariko bakora hinyanyura iminsi itari myinshi muratwumva ijana ku ijana ni barabe babihinyanyure twege nk'ingendanyi cyangwa nk'abantu bakunda radiyo isangane itarimo iravuga rubuga duca turwara indwara igoye no gusobanura ariko François kimana cyambwiye ati n'ubu ucugerageza ugerageza mu kanya twe kubera tuca twumviriza kuba aka karere izi za mirongo umunani n'icyenda n'ibice bitatu twebwe twumviriza ko iyi mirongo y'abanyaruyigi urumva mm. niwo murongo je nkunda kumviriza ko urumva ntucamwo neza nk'ubipararangaye nyene sinsubira gukurikirana radiyo isanganiro mm. ariko ico kibazo avuze ati ni ikibazo cyari kuri antene ya manga gitewe eh. n'umuyaga nkuba ariko ati ibyo byo byose mu minsi itari myinshi kihakemuka kandi muzoca mutwumva ijana ku ijana murakoze cyane fokasi bashyira b'ibyuma baradiye ndazi ko bagiye kubinyanyura nk'uko abivuze ntibayaga amasigara acica murakoze cyane fokasi mugira ijoro ryiza gira amahoro gira imana undi mwe kumungalo ndabaye mwiri umunyanya wa radio isanganiro yego ndi ngamurutana muri komine mutungatindi mutumba wa kagunga nitwa minani tomasi minani tomasi ku mutumba wa gatumba wa kagunga ho muri komine ya musongati mwiwa amahoro amahoro kweri turashimana mm. yego mina none duga ku ijambo amakuru tutamenye amakuru mutamenye mm ahora mvuga ikibazo cy'amazi yatugera igeze kuba yadukoreye imyaka yahera mirongo icyenda na gatatu mhm. yari yarapfuye none kweri abajejwe muri komine amazi ugakora bitunganya amazi ageze ahantu mu matangi ariko araza batugora abantu yagira amadokiro mu matangi yose turabashimira ko ikiye kuba kigali ko badukorera abanyagihugu bakagonga mm. muri komine musonga neza cyane urakoze mbwira ijoro ryiza kandi iyo muvuze imaze bigakorwa twebwe icyo tubwira duti biba byagenze neza mbwira ijoro ryiza murakoze mina n'imyanya ku murongo alo alo alo agatelefone gacekera ngo dumu dumu aho katweretse yuko ubumwe butari ikirenga tubakengurukire mwebwe bandanya mwakura iminota nk'itatu gusa niko François Kimana ambwiye hariya ku rundi ruhande tubandanye tunipfuriza umunsi mukuru mwiza abakenyezi wari ku itariki ya munani ntwarana ariko mu burundi twawuhimbaje uno munsi munyanyi ku murongo alo alo alo amarira y'umukenyezi rero hajya atemba ajya mu twari tumenyereye ko ari abagabo gusa ariko uyu muririmbyi we bavuga ati erega najya n'abakenyezi nabone tinda woyibaza uwayiraye ko alo alo ndaguhaye mwiriwe erike ndiri nesi yego eh, amaraso yadukenguruke hano iwacu nyabiraba kuko twibereye amahoro n'umutekano ntangire munyabiraba amahoro n'amahonda n'amahonda n'ukuri mm. aba nka nkagumanira akamo abarundi bene wacu baba bari hanze bigarukire ngaho iwacu mu burundi n'amahoro murakoze joro ryiza adi sanga ni umwe kumurongo low telefone ati eh, dum ubumwe ntibwari kirenga ariko undi munyanya ari ku murongo nawe naciye agira ati halo halo amahoro ndagwaye mwe munyanya wa radio isanganiro mwiriwe muri bande mutwakiye muri he Endi Bosco ndi muri Bosco Bosco igiharo ni mu ya Rutana eh muri Jone Kakungu aho muri zone gakungu mwiriwe amahoro eh na mahoro kweli sinzi nawe aha kuri radiyo na marame yigendera francois kimana agize ati mwiriwe amakuru yenda agomba gushyikiriza hmm. reka ndi muretegeye ku kiyaga cya murakarati hmm. hariho ibikorwa twese by'ubukwe ntashinari ibyo umuceri yego hmm. kweri ndabona amayobera none gabosiko urabye kuva ku kiyaga gushikaho indimo zitangurira hari uburebure bungana gute nk'imetero nka cumi ariko amategeko ajeje ibidukikije ah. avuga yuko ku nkengera z'ikiyaga indimo zitangurira ku metero ijana na mirongo itanu urumva ko nizo ibyo bikoko bita imvubu nabyo ne kumbure bibuze icyo bifungura bica bigira ati reka dufungure utu duhambije hafi bosiko hariya murutana ati imvubu zirarembeje ibitego ariko twoza turaraba natwe mu byo dukora iminsi yose tukubahiriza amategeko ajyanye n'ibidukikije tuhakengurukire rero mwebwe mwese mwakuye mwa kino kiganiro muri mu ntara n'amakomine atandukanye agize igihugu dushimana cyane cyane ko iyo mwateye akamo biheza bikagira icyo bishyitse ko gutyo bigakorwa mukanabitumenyesha ndabakengurukire francois Hakimana agize ati mugire ijoro ryiza nanjye ntimurare ahajyana hatarajyana harara umwasi shaye makoti turateramanye muri kino kiganiro ndabasezeye hakagaruka niyo babibonye nta kimwe bavuga umwana nta kimwe bibatwaye